Iubiți credincioși, cânta Evangheliei de astăzi este singura cea mai importantă Evanghelie care ne vorbește de viața de dincolo din mormânt. Este singura Evanghelie care ne vorbește de morții noștri, de cele ce ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Asta încât, întrucât că noi suntem muritori, să părți pe fața Pământului, e interesat de personal pe fiecare creștin, unii vă fi o mâine, în ce loc mă va rândui Dumnezeu, sau cum trebuie să dobândesc eu viața cea veșnică. Ne gândim și la morții noștri, unii sunt tații noștri, bunicii noștri, străbunii noștri, voievozii noștri, să toți care au trăit mai înainte de noi aici foarte pe scurt, dar concis pe înțelesul tuturor, Hristos, în această Evanghelie de la Luca, ne explică care e taina vieții de dincolo de mormânt. Iată să o explicăm. Mai întâi, Domnul nu vorbește decât printr-o pildă, este un exemplu. Dar cuvintele Domnului toate sunt aur curat. De orice cuvânt trebuie înțeles ca atare, adică nu este o povestire, ci o realitate. Deci era un om bogat, foarte bogat, care se îmbrăca în haine de porfiră și de sol, cu fir de aur, cu inele, pladejece, cu, așa cum știți că face omul bogat care nu are ce mai face cu parare. Sunt alt, poate chiar mai mult decât credeți. E bine, și se să veselea în toate zilele în mod luminat, adică mânca, bea, se distra. Deci numai în mâncare se veseli pe ea. Și era să la poarta lui, în afară de porți, un cercetător, un om sărac, plin de bube, căruia și câinii îi dingea ranele lui, anume Lazar. Și, vedeți, numele bogatului nu se spune. Nu ar spune Hristos. Bogatii oameni au avut să sfârșit, nu au nume. Ei trăiesc pentru iad. Omul cercnerit, omul care se roagă, omul care trăiește și el din mila Domnului și poate din mila unor oameni, are și nume. Se numește creștin și îi se dă chiar și numele acestui sărap anume Lazar. De ce sărapul are nume și bogatul nu are? Bogatul aici e viața lui. Mâncare, băutură, desfrânare, afaceri, misionării, intrigi, războaie și moarte de Ce vă trebuie să știți numele celor care își bază de viața lor ci din lumea întreagă. Dar cel care e sărat, este blând. Cel sărat nu cârtește. Cel sărat nu plânge că el n-are avere. Dar se duce el la câte o poartă, acolo cât poate merge și cere ajutorul. De aceea, cel care este smerit, cel care este sărat, cel care este blând, cel care are sărăbdare, cel care nu cârtește în suferințe de lui, acela are lume. Mergeți în cer se face și pe pământ. Deci iată că Lazar stătea la de lui și câinii îi iau ranele. Nu și nimeni se nu dădea o bucată de câini. Mai departe spune pe scurt, pe tot, pe Sfânta Evanghelie, a murit săracul, întâi mare săracul. Pentru că așa a cu altă viață, unde va fi fericirea lui și bucuria veșnică. Deci a murit Lazar și Îngerii lui Dumnezeu luați aminte, foarte importantă Evanghelie, singura Evanghelie din toată Biblia, care spune este moarte și unii merg cei drept și cei păcători. Și cine este acolo și este dincolo. Și îngerii l-au dus în stânul lui Avram, adică în rai. Ce învățăm de aici? Că săracul oricând dacă le Dumnezeu din trup, el îi pregătește. Cu sărăția lui, cu răbdarea lui, cu suferințele lui, cu rănile lui trupești, el câștigă pe cele cerești. Și nu numai atât, ci nu se duce singur, Și nu, nu înger îl duce, ci mai mult, nu numai doi, chiar mai mult. Îngerii lui Dumnezeu l-au dus în sânul lui Avram, care se tărmăcește de toți cei Părinți, care este raiul lui Dumnezeu unii sau sunt pe telefon la judecata de apoi. Să spunem mai departe, foarte pe scurt, Evanghelia a murit sub bogat, să l-am îngropat. Nu spune nici cum îl cheama, și că a murit, și l-a bagat în pământ, în adâncul, în întuneric, în iarnă. Serios îngropat. Toți bogați de-a lui, feciori, fiocare, ce mai ajută la un bogat mort și sfârșit cel mai ajută să știți numele pe viața lui. Și la unul de fapt. Și un iad cu el, spune Evanghelia mai departe, bogatul acela în iad cu el, în chinuri, în văpaie, în flăță, în foc. Se uită privind departe, se vede pe Abraham, pe sânul lui Abraham, și pe Lazar cel Sfânt în sânul lui Abraham, adică în mijlocul raiului. Ce învățăm de aici? Omul care toată viața a desfrânat, că a băut, că a mâncat, nu s-a mai săturat de filme și de desfrânuri și de urgențe, de furatul, de toate afacerile cele urâte, acolo se duce în adâncuri. Cel care este curat, cum am spus, care își se de suflet, care iubește biserica, care nu certește necazul lui, și care iartă să face milostenie, acela nu mai în rai se duce. Se privind, zice Iisus, sus, la recunoscut pe Abraham s a strigat de acolo din adâncul iadului. Deci, de, de, că uneori cei din iad îi văd pe cei din rai. Lucrul acesta îl știm numai din această de Evanghelie și mâine când vom pleca dincolo sau până mâine, Dumnezeu știe care dintre noi și cum vom vedea drumurile sufletelor noastre. Părinții Abrahame a strigat el. Am făcut o rugăciune, era prea târziu. Dacă făcea rugăciunea asta când eram în viață, era altceva, dar după moarte nu mai are putere. Părinții Abraham, te rog ceva, trimite pe Lazar. Acum da. L-am recunoscut pe Lazar, care se din degeaba că nu avea nicio coadă de pune la corpul de lui. Trimite-l zice, să și moaie degetul lui în apă să se îmbrăcorească limba, să mă ard aici în vapa asta. Nicăieri nu mai ai cum am spus ca în această Evanghelie, că el ardea în văpaie, că văpaia nu se stinge niciodată, că apa acolo nu-i, mamă nu-i, duhovnic nu-i, liturghie nu-i, mântuire nu-i. Decât numai, cum o să repetăm la urmă, să amintim, numai cel care, cei care se sunt, vor fi pomeniți sau sunt pomeniți în viață cu toată credința de ruge și fac milostenie în numele acelora, Sfânta Liturghie și milostenia poate fi mult din ea, dar numai dacă a fost măcar spovedit. Dacă niciodată nu a fost spovedit, numai Dumnezeu și se va face cu S-a spus și spune limba că nu mai poate de atâta altă. Se l-a spus, ba nu, Adă-ți aminte că tu ai luat cele bune ale tale în viața ta, că lasă cele rei. Acum tu te chinuiești, adică meriți să te chinuiești, și Lazar se mânie. Și mânierea lui Lazar și a celor drept este veșnică. Și afară de aceasta, zice, între noi și voi, asta e foarte mare taină, este o mare prăpastie. Între Sfinții sau creștinii din Rai și cei care se chinuiesc în iad, așa mai mult cinci părinți spun că se văd, sau îi văd unii pe alții, în asta este cu totul prea mare, noi ne limităm numai la Sfânta Evanghelie de astăzi. Singura care ne explică taina este de dincolo. Și afară de aceasta, între noi cei din rai, și voi cei din iad, este s-a întărit o mare prăpastie. Ca nimeni aminte acolo să nu poată să ajungă în rai, să treacă va face aceea adâncă, nici din rai să se ducă rudele să-i aducă din rai în iad. Dar dacă mama vede pe fica în iad, ce este în rai, sigur că ar dori să ajungă să scoate fica din plăcă. Ei bine, aici spune clar, între noi și voi s-a întărit prăpastii, încât nici de aici acolo, nici de acolo din toate să nu facă să Iar noi, că suntem în legea Harului, avem nădejde mari aici, în acest cuvânt din Evanghelie, la Sfânta Liturghie, la mănăstirii și pomenirile care le facem pentru nu fie Asta o mai subliniez la urmă. Și atunci, văzând bogatul că nu se întâlnește cererea, dacă nu se poate să-mi aduc o, o lacrimă de apă pe limba mea, Lazar, trimis părinții Avram, trimite la părinții mei de pe pământ să le spun lor cum mă chinuiesc eu aici, ca să se pregătească să nu ajungă și ei ca pe mine în adâncul iadului. În văpaia asta, să se ardă. Noi nu ne dăm seama, noi nu mai ne imaginăm, dar ferească Dumnezeu să cădem în acea pedeapsa lui Dumnezeu dacă nu ne-am pocăit și ne-am depărtat de Hristos și de biserică. Și ce a răspuns Abraham, care are chipul lui Hristos. Abraham reprezentat pe Hristos, părintele neamurilor. Hristos este mântuitorul neamurilor, ca lumii întregi. Și ba nu, că au pe mulți și pe proroci. Nu a vrut să trimită pe lazea pe pământ. Au pe mulți și pe proroci. Ce trebuie să învățăm noi, fraților? Credeți că noi, ortodoxii, noi creștini, dar să zicem ortodoxii, suntem cu credința cea mai curată, să pe dreaptă. Credeți că dacă avem credință dreaptă, dar nu avem să fapte bune, ne putem mântui? Sau credeți că ne putem scuza în fața lui Dumnezeu când ne va pedepsi? Pentru că va spune Domnul, fiecare dintre noi, ai avut preot, ai avut Biblia, ai avut Sfânta Liturghie, ai avut timp să te pocăiești, ai avut și latul, s am dat toate. De ce? Nu le folosim și au pe și pe preoroți. Ajunge, adică avem preoți, avem ierarhi, avem biserici, avem mănăstiri, nimeni nu poate să se spună lui Dumnezeu, mâine când vom pleca de acolo, Doamne, n-am știut, Doamne, nu mă învăța nimeni, Doamne, n-am avut preot, Doamne, născucat. Este înfricoșat acest ultim cuvânt. Nu ne vine ajutorul din rai, nici din iad. Dacă noi, cei care suntem aici, să stăm cu Sfânta Evanghelie în mână și cu Sfânta Acuse la piept și cu Sfânta Liturghie în fiecare zi prin mănăstiri și cu fiecare sărbătoare prin sate, peste tot. Și dacă noi, la atâta har cum ne-a dat Dumnezeu, să le priviți cu țăritoare, chiar dacă mulți caută să o termine și să o sușie, și atâtea mănăstiri binecuvântate, preoți în statul, și preoți că lucră la mănăstiri, toate darurile pot să spun că nu nici o țară, cât știu eu din Europa, asta aproape o țară, care să fie mai blagoslovită de Dumnezeu cu atâtea biserii și mănăstiri ca România. Nu este asta. Afară de muntele Atos, care este un ușor micuț, nu așa, în care sunt acolo circa 1400 de călugări din toate țările ortodoxe, alt nou porți din lume, mai sfințit, cu mai multe rugăciuni, cu mai multe liturghii, cu mai multe schituri, biserici, mănăstiri, mici, mari și preoți peste tot, nu veți întâlni deocamdată în acest secol care se termină în mâine. Ei bine, să trecem la partea a doua a cuvântului. Suntem noi conștienți distrați că mâinii vom pleca din lumea asta? Îi dăm noi seama că fiecare va primi judecata lui personală în fața lui Hristos, că fiecare va fi rânduit după faptele sale, dacă s-a spovedit, că le-a părăsit, s-a căit pentru ele, că nu le-a mai făcut, nu le mai socotim. Atunci înseamnă că taina spovedanii nu mai este taină. S-a spus Hristos că ucenici luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, dacă cer, nu-i poți obliga tu oameni. Poți să-i întrebi, poți să-i îndemni. Căruia le veți ierta păcatele, se vor ierta. Căruia le veți, bine, adică nu le veți ierta, pentru că n-au meritat sau n-au cerut sau n-au vrut să-și facă canonul, te deci vor fi. Știți acest cuvânt care e de foc. Deci noi avem spovedania, noi avem Sfânta Liturghie, noi avem Sfânta Împărtășană, noi avem deci vremea, toate condițiile de mântuire, nu ne lipsește nimic. Noi avem Sfânta Crucii. Toate țările care fac caz de creștinism, care își plimbă rochii de aici în România, toți sunt mai mulți sectanți. De fapt, ei curte. Poate, poate. Hai să nu murim cu... Da, eu cred că românul nu s-a pierdut niciodată. Noi avem cruci, ei au dolari. Noi avem lacrimi la rugăciune, că suntem sărăcuți. Ei au masâni și lupturi. Noi avem Sfânta Liturghie. Ei vorbesc cei care se numesc creștini din Europa asta în bună parte, nu-i mai analizăm, aduc un pahar de apă, de vin și cu pâine mari, se împrăzășează așa ca la nuntă, se buște din pocara aceea și se cine în împărtășit. Așa fac protestanții. Dar noi suntem cu Hristos, noi avem Sfânta Liturghie, deci are ce ne scoate din ea. Noi avem Sfânta Cruce, are ce ne neapărat de diavol. Noi avem duhovnici, are cine neglijează din păcate. Poate să spună un om de aici din biserică nu are ca cine să-ți povedi. Păi, atât, țara da, asta e plână, sunt peste 10.000 de preoți activi, să mai sunt justiți și bătrâni, că sunt vreo peste 200 de mănăstiri și sfânturi, că sunt poate, eu, sute de preoți în mănăstiri care cine îi mai povedesc? Deci ei sunt acolo, numai acolo în mănăstire. Sunt că nu putem umbla noi în sate, sunt preoții. Deci eu pus Dumnezeu. De aceea nu vom avea răspuns dacă noi nu ne pregătim din vreme viața noastră, bătrânețea noastră, sfârșitul vieții noastre și dacă nu avem grijă și de cei care au murit, cum au murit. Și pe cei care au murit din rugele noastre, dacă nu au vrut să ne asculte, ori bărbatul pe femeie, ori ea pe bărbat, ori bunicii pe copii și nepoți, nu i-au ascultat, sau trăit în vieții și în destrânări, s-au murit așa, s-au neîntățat, atunci Dumnezeu cu mine acum va fi. Dar dumneavoastră, că noi suntem datori, când ce răzăgați din viața aceasta, să-i pomeniți ca pe spate Dumnezeu din adâncul iadului, unii a fost aruncat acel boier, bogat, zârcit, și să îi tragem prin Sfânta slujbă, prin Sfintele rugăciuni, prin dezlegare și prin Sfânta liturghie, și tragem spre Hristos. Și cei care au murit povediți cu Sfinții Părinți, dar nu s-au făcut canonul întreg, îl mai fac o parte de el în iad, și cu Sfânta Liturghie, și cu lacrimile copiilor, și cu rugăciunile preoților, cu dezlegări la mormântul lor, cu toate care se mai fac în cei morți, ei sunt scoți de acolo. Așa am sunt ilustrat, foarte de spus, asta este călmășirea Evangheliei de astăzi. Fiecare puneți-vă la inimă acest gând. Dacă vine fără mâine Hristos să mă ia. Sunt pregătit sau nu? Am făcut eu miză la sărat sau nu? Merg eu la biserică regulat sau nu? Am un duhovnic sau unii să ne mereu mă duc? De când nu m-am spovedit, dacă am spus toate păcatele, dacă nu le mă repet sau le mă repet, dacă fac să milostenie. Sunt să subliniez aici, asta au de la apostol. Ce frumos spune Sfântul Pavel, extraordinar. Dacă am zis și dacă fac minuni, dar n-am dragoste în zadarie. Dacă știu toate tainele lui Dumnezeu, toate scripturile, și le citesc, le vorbesc, toate, dar dacă n-am milă de cel sărac, nimic nu folosesc. Dacă am credință, îmi duce multe multe, să spări lumea, dar dacă minima mea e cârlit, și nu mă iert cu vecina, și cu vecinul, și cu bărbatul, și cu copilul, și cu, cu tare, toate sunt zadară. Tot la iadul. Și dăm de cel bogat acolo, Slujăm toți unii pe altul. Deci luați aminte, vrem să ne mântuim mai sigur și cel mai sigur. Întâi de toate nu rugăciunea, întâi de toate milosenia. Suntem sărați, suntem de la țară toți. Știm durerile românilor, să drama României o cunoaște, și nu numai România, sunt țările creștine, poate să chiar mereu ca noi. E vremea aceea care o știți, pre-apocaliptică, dar a da, dat, dar nu cu răutate și rugându-vă, fiind la biserică, simt cestit, smerindu vă făcând milostenie. Dintre toate faptele bune, așa sunt toți Sfinții Părinți, înainte de rugăciune de fi milostenia. Ați văzut? Pentru dragostea nu are decât rugăciune. Așa că eu mă rog acasă, dar dacă îmi bate cineva în ușă, nu o să râd, mă duc să văd, poate nu, mă duc să văd, poate în cercetători, dar nu un gologan, un bărnut, un spat, o bucată de pâine și avem acolo. Deci, nu uitați, dacă aceste trei virtuți sau fapte bune le vom avea, tot ne putem mântui. Și anume, milostenia, rugăciunea, iertarea și Sfânta Liturghie. Milostenia, Sfânta Liturghie, pentru toate ostenerile care mai putem le face acasă, ne scot din cop, ne scot din iad, ne fac venit de Hristos, ne fac venit de viața cea veșnică. Și distrați din ceierii vă îndemnăm ca frat și ca surori cu dumneavoastră să puneți la inimă cuvintele acestea, să aveți grijă din orice familie dumneavoastră, fiecare. Sunt unii care strigă de acolo când alții îi visează, alții pătare, strigă la ajutor. Și cei mai mulți care mor, ori loviți de alcoolism, ori stăpâniți de depriu, ori în lume se înțează chiar cu la lui până când mor. Și mor așa. În mod sigur acestea nu se pot mântui. Dar noi să ne facem datoria că El știe și Dumnezeu dragostei că cine va mântui, se va scoate din iad pe cine nu. Iar noi care suntem în viață, repet din, nou, să aveți toți duhovnici, ne vă de Sfânta Liturghie, rugați-vă mai mult, mai mult, mai mult. Faceți milosenii cu cel sărac, că veți vedea pe Dumnezeu dragostei, Dumnezeu milosenii, Dumnezeu cel bun și mângâitor nu va ține cu bogate care ne jocmănesc țărișoara asta, va ține cu săracul, cu țăranul, cu văduva, cu călugul smerit, cu cel care se roagă, cu cel care se ține de Crucea lui Hristos. Să aduce Dumnezeu dragostei, să înălțivire, va avea mire și de părinții noștri care sunt în cimitire și îi va scoate după merit de acolo în rai, se va avea mire și de noi. Închei cu o scoate scurtă istorioară. Spune într-o carte Sfântă Pateric, era un star vestit, la el veneau în veneau dregători, veneau și era portare și a venit un cercetor, Michitel, ca parat, a mărit și se la portar, dă voi să mă duc la mai mari de acestei mănăstiri, ca să-i spun ceva, să-mi dai un ajutor. Și nu se poate acum, că zice, are dregători, are conducători, veniți din alte părți, și nu se poate, zice iar este o bucată, iar îi spune portalul până la trei oară. Și tot așa i-a spus, că nu se poate, pentru că este ocupat și nu are timp de tine. E săracul. Ca cel sărat la urmă a spus acest cuvânt. Pune așa mai mare lui tău. Voi trimite de la răsăiți, de la apusul domn și bogat sau averi, să tot ce trebuie să aibă, dar fața mea nu va vedea un viață. Era Iisus Hristos. Și așa s-a întâmplat. Deci luați aminte, nu cumva fiecare dintre noi să izgălim pe Hristos de la noi, adică pe săracul care vine, măcar o vorbă bună, măcar un sau, Să lui Dumnezeu dragostii, să iubirii, să milosivirii, va binecuvânta tărășoara asta și va scăpa până într-o vreme de cei care s-au venit ca lăcuțele peste noi, să va scoate Dumnezeu pe părinții noștri din adâncurile iadului, să va binecuvânta țărișoara asta să tatăle noastre ca cu toții să ne mântuim și să-L slăvim pe Dumnezeu în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.